Devintas skirsnis Kas atsitiko Dantesui, Fernanas net nebandė sužinoti. Jis visaip stengėsi apgaudinėti Mercedesą, prasimanydavo įvairiausių priežasčių, kodėl negrįžta jos jaunikis, bet to kūrė planus, kaip išvažiuoti ir ją įsivežti. Kartais, tai buvo klaikios jo gyvenimo valandos, jis atsiseisdavo farų kyšulių viršūnėje, nuo kurios buvo matyti ne tik Marcelis, bet ir katalonai, ir nusiminęs nejudėdamas kaip lišarus paukštis žiūrėdavo į abu kelius. Ar nepasirodys tolumoje gražuolis jūrininkas, nešas jam žiaurų kerštą. Fernanas buvo tvirtai nusprendęs nušauti Dantesą, o paskui ir pats nusišauti. Bet jis apgaudinėjo save. Niekad nebūtų kėlęs prieš save rankos, nes vis dar turėjo vilties. Tuo metu, kai Fernana buvo apnikusios tos liūdnos dvejonės, Griausmingų balsų imperatorius pašaukė prie ginklų paskutinę partiją naujokų. Ir visi, kurie tik galėjo pakelti šautuvą, įžygiavo už Prancūzijos sienų. Draugė su kitais išvyko ir Fernanas, palikęs savo lušnelę su Mercedesa ir graužiamas minties, kad jam nesant galbūt grįž varžovas ir vesta, kurią jis myli. Jeigu Fernanas būtų turėjęs drąsos nusižudyti, jis būtų nusišovęs tik įsiskyrę su Mercedesa. Jo paslaugumas Mercedesai, apsimestinių užuojautas Jelvarto valandomis, rūpestingumas, su kuriuo jis vykdydavo net menkiausius jos pageidavimus, padarė įspūdį, kurį kilniom širdims padaro aukojimasis. Mercedesa visada vertino Fernaną kaip draugą. Ji jautė jam ne tik draugiškumą, bet ir dėkingumą. Mano broli, tarė ji, riždama kuprinę katalonui prie pečių. Vienintelis mano draugė, saugokis, nepalik manęs vienaus šiame pasaulyje – kur aš lieju ašaras ir kur neturiu daugiau nieko tik tave. Šie žodžiai, tarti atsisveikinant, atgaivino Fernanui viltį. Jeigu Dantesas negrįž, gal Mercedesa kada nors taps jo žmona. Mercedesa liko viena ant likos uolaus, kuri niekada jai neatrodė tokia bevaisi prieš nepriepiamą jūros tolį. Paplūdusi ašaromis lyg beproti, protį, apie kurios liūdną gyvenimą pasakoja šio krašto žmonės, ji be paliovaus klaidžiodavo aplink mažą katalonų kaimelį. Kartais sustaudavo kepinama karštaus pietų saulį, sustingusi bežadį it statula ir žiūrėdavo į Marselį. Kartais sėdėdavo ant krantų, klausydavosi amžinaus kaip jau sielvartas bangų aimanus ir galvaudavo. Ar negeriau būtų pasiverti į priekį, nušokti, nukristi į jūros gelmę – negu kesti žiaures beviltiškų laukimo kančias. Nebaimiai sulaikė Mercedesą nuo savižudybės. Ji rado paguodą religijoje ir tai ją išgelbėjo. Kad rusas, kaip ir Fernanas, buvo pašauktas į armiją, bet už Kataloną buvo aštuoneriais metais vyresnis bet vedęs, todėl buvo paliktas trečioje grupėje ir pasiūstas saugoti pajūrio. Senasis Dantesas gyvenęs tik viltimi žlugus imperatoriui, jos neteko. Lygiai po penkių mėnesių nuo įsiskirimo su sunumi, bemaž tą pačią valandą, kai šis buvo suimtas, senukas mirė ant Mercedesos rankų. Ponas Morelis pasirūpino laidotuvėmis ir sumokėjo smulkės skolas, kurių senukas prisidarė sirgdamas. Tai buvo ne tik labdaringas, bet ir drasus poelgis. Visi pietūs plieski pilietinių karų liepsna ir buvo nusikaltimas padėti tokio pavojingo kaip Dantesas Bonapartisto tėvui, nors ir gulinčiam mirties patale. Keturioliktoji dalis. Pašėlęs kalinys ir pamišęs kalinys. Maždaug vieneriems metams praėjus po Liudviko 18 sugrįžimo, vyriausiasis inspektorius tikrino kalėjimus. Dantesas ir savo požeminiais vienutės girdėjo beldžiant ir girgždinant. Tas triukšmas buvo labai garsus viršuje, o apačioje jį girdėjo tik kalinių ausis, įpratusi nakties tyloje klausytis, kaip voras audžia savo tinklą. Kaip vienodais tarpais krinta vandens lašas, kuriam atsirasti požemio vienutės palubėje reikia ištisaus valandos. Jis suprato, kad ten pas gyvuosius dedasi kažkas neįprasta. Jis taip ilgai lindėjo kape, kad turėjo teisę laikyti save mirusiu. Inspektorius lankė iš eilės kameras, vienutes, karcerius. Kai kurie kaliniai buvo apklausinėjami. Tie, kurie dėl savo kuklumo arba kvailumo buvo nusipelnę administracijos palankumą. Inspektorius klausinėjo, ar gerai juos maitina ir ar jie neturi kokių prašymų. Visi vienu balsu atsakydavo, kad maitina juos prastai ir kad jie prašo laisvės. Tuomet inspektorius paklausė, ar jie turi dar ką nors pasakyti, jie papurtė galvas. Ko gali prašyti kaliniai, jeigu ne laisvės? Inspektorius šipsaudamasis atsigrėžė į komendantą ir tarė. Nesuprantu, kokia nauda iš tų nereikalingų tikrinimų. Kas matė vieną kalėjimą, matė šimtą. Kas išklausė vieną kalinį, išklausė tūkstantį. Visur tas pat, blogai maitinami ir nekalti. Kitokių nėra pas jūs. Yra pavojingų arba pamišusių, kuriuos laikome požemėje. Kągi, pasakė inspektorius su dideliu nuovargiu išraiška, atlikime savo pareigą iki galo, lipkime į požemius. Atleiskite, tarė komendantas, reikia pasiimti drauge bent porą kareivių. Kartais kaliniai ryštasi beviltiškiems veiksmams vien dėl to, kad bodisi gyvenimu ir nori, kad juos pasmerktų mirti jūs galite tapti pasikesinimo auka. Tai imkitės atsargumo priemonių, atsakė inspektorius. Pasiraudė du kareiviai ir visi ėmė lipti tokiais dvokiančiais, nešvariais ir apipelėjusiais laiptais, kad vien tas lipimas vargino visus penkis pojučius. Velniai rautų, tarė inspektorius sustojęs, kasgi čia gali gyventi? Nepaprastai pavojingas samokslininkas. Mes buvome įspėti, kad tas žmogus viskam pasiruošęs. Jis vienas? Taip. Seniai čia? Maždaug metai. Ir iš karto pasodinote į požemį? Ne, tik po to, kai jis bandė užmušti prižiūrėtoje, kuris nešiojo jam maistą. Norėjau užmušti prižiūrėtoje? Tai ponė tą patį, kuris dabar mums šviečia. Juk teisybė, Antuanai, paklausė komendantas. Grina teisybė, jis norėjo mane užmušti, atsakė prižiūrėtojas. Vaje, betgi jis pamišelis. Blogiau, atsakė prižiūrėtojas, jis velnes. Gal norite juo pasiskūsti? paklausė inspektorius komendantą. Neverta, jis ir šiaip jau pakankamai nubaustas. Bet to jam galvoj maišusi, mes žinome iš patirties, kad nepraeis nei metai ir jis visai pamiš. Tuo geriau jam, atsakė inspektorius, pamišęs mažiau kentės. Kaip matote, inspektorius buvo žmoniškas ir visai tinkamas savo filantropiškoms pareigoms. Teisybę sakote, atsiliepė komendantas. Jūsų žodžiai rodo, kad gerai pažįstate kalinius. Pas mus, taip pat požemio kameroje, į kurią eina kiti laiptai, sėdi senas abatas, buvęs kažkokios partijos Italijoje vadas. Jis čia nuo 1811 metų, išprotėjo 1813 pabaigoje. Nuo to laiko jo negalima pažinti. Anksčiau vis verkdavo, o dabar juokis. Anksčiau liesėjo, dabar storėja. Gal vietoj šito malonėsite jį pasižiūrėti? Jo pamišimas linksmas ir jūsų niekiek nenuliūdins. Pažiūrėsiu ir vieną, ir kitą, atsakė inspektorius. Reikia atlikti tarnybos pareigą sažiningai. Inspektorius pirmą kartą tikrino kalėjimus ir norėjo įsiteikti vyresnybei. Pirmiau eime pas šitą, pridūrė jis. Prašau, atsakė komendantas ir ženklų perspėjo prižiūrėtoją. Prižiūrėtojas atidarė duris. Išgirdęs, kad sučerškėjo sunkus klašiai ir sugirgždėjo ant kablių besisukantį surūdyje vyrai, Dantesas sėdėjęs kampe ir su neapsakomu pasimėgavimu gaudęs menką šviesaus spindulėlį, prasiskverbusi pro siaurą grotų plyšį, pakėlė galvą. Pamatęs nepažįstamą žmogų, lydimo dviejų prižiūrėtojų su deglais, dviejų kareivių ir komendantų, kuris su juo kalbėjusi laikydamas skrybelę rankoje, Dantesas suprato, kad čia tikrinimas ir pagaliau gavęs progą kreiptis į aukštesnę vyresnybę, šauku pirmin maldaujamai sudėjęs rankas. Kareiviai tučto jau sukryžiavo durtuvus. Jie manė, kad kalinys puola prie inspektorius turėdamas blogų keislų. Inspektorius nejučiom žengė žingsnį atgal. Dantesas suprato, kad apie jį pripasakota kaip apie pavojingą žmogų. Tada jis sutelkė savo žvilgsnį tiek švelnumo, kiek gali jo telpti žmogaus širdyje. Ir maldaudamas, nuolankiais žodžiais, kurie nustebino atėjusiuosius, bandė sugraudinti aukštų savo lankytojo širdį. Inspektorius išklausė Dantesą, paskui atsigrėžė į komendantą ir pusbalsiu tarė. Jis pasidarys labai nusižeminęs, jis jau ir dabar linksta į švelnumą ir susitaikinimą. Matote, jam pažįstamas baimis jausmas, jis atsitraukė pamatęs durtuvus, o juk beprotis prieš nieką nesitraukia. Šiuo klausimu labai įdomių dalykų pastebėjau Šarantone. Paskui jis kreipėsi į kalinį. Trumpai tariant, ko jūs prašote – Prašau pasakyti, kuo nusikaltau. Prašau mane teisti, tardyti, pagaliau prašau, kad mane sušaudytų, jei aš kaltas, arba kad paleistų, jei nekaltas. Ar jūs gerai maitina? paklausė inspektorius. Taip, tikriausiai, nežinau, bet tai nesvarbu. Svarbu ne tik man, nelaimingam kaliniui, bet ir valdžiaus žmonėms, vykdantiems teisingumą, ir karaliui, kuris mus valdo. Kad nekaltas netaptų niekšiško skundo auka ir nemirtų kalėjime, keikdama savo budelius. Šiandien jūs labai švelnus, tarė komendantas. Ne visuomet toks būdavote. Visai kitaip kalbėjote, kai norėjote užmušti prižiūrėtoją. Tai tiesa, atsakė Dantesas. Ir aš nuoširdžiai prašau tą žmogų man atleisti, jis visada labai geras. Bet ką padarysi? Tuomet aš buvau pamišęs įdūkęs. O dabar ne? Ne, kalėjimas mane palaužė, sugniuždė. Aš čia jau labai seniai. Labai seniai? Kada jūs suimė? paklausė inspektorius. 1815 m. vasario 28 dieną 2 valandą po pietų. Šiandien 1816 m. Liepos 30. Kągi jūs sakote? Jūs sėdite kalėjime tik 17 mėnesių. Tik 17 mėnesių, pakartojo Dantesas. Jūs nežinote, ponė, kas yra kaliniui 17 mėnesių, tai 17 metų, 17 šimtmečių. Ypač tam, kuris kaip aš buvo taip arti laimys, rengėsi vesti mylimą merginą, turėjo garbingą mėgstamą darbą ir viso to neteko, kuriam skaisti diena pasikeitė tamsia naktimi, kuris mato, kad jo ateities lūkesčiai žuvo, kuriam neaišku, ar myli jį ta, kurią jis mylėjo, kuris nežino, ar tebėra gyvas senas jo tėvas. 17 mėnesių kalėjimo tam, kuris pripratęs prie jūros oro, prie didžiuliais nepriepiamos jaus erdvės – 17 mėnesių kalėjimo. Tai pernelyg daug net už tuos nusikaltimus, kuriuos žmogus vadina bjauriausiai žodžiais. Taigi pasigailėkite manęs ir paprašykite man ne atlaidumo, o griežtumo, ne malonys, o teisingumo, teismo. Teismo aš prašau, kaltinamajam negalima atsakyti teismo. Gerai, pasakė inspektorius, pažiūrėsim. Paskui atsigręžęs į komendantą tarį. Iš tikrųjų, man gaila to vargšo, kai grįšime į viršų, jūs man parodysite jo bylą. Taip, parodysiu, tarė komendantas, bet bijau, kad ten rasite apie jį labai nepalankių žinių. Žinau, toliau kalbėjo Dantesas, kad jūs negalite manęs išleisti savo valią. Bet galite perduoti mano prašymą aukštesnį vyresnybei, galite atnaujinti tardymą, pagaliau galite perduoti mane teismui. Teismo, štai viskas, ko aš prašau te pasako, kokį nusikaltimą padariau ir kokią bausmę esu nubaustas, juk nežinojimas yra sunkiausia iš visų bausmių. Pasiteirausiu, atsakė inspektorius. Pone, sušuko dantesas, iš jūsų balso sprendžiu, kad jūsų jaudintas. Pasakykite man, kad aš galiu tikėtis. Negaliu jums to pasakyti, atsakė inspektorius. Galiu tik pažadėti, kad peržiūrėsiu jūsų bylą. Tai aš laisvas, aš išgelbėtas. Kas liepė jūs suimti, paklausė inspektorius. Ponas Devilforas, atsakė Dantesas, susižinokite su juo. Pono Devilforo Marselėje nebėra, beveik metai, kai jis Tuluzoje. Tuomet nėra ko stebėti, sušnipždėjo Dantesas. Vienintelio mano globėjo čia nėra. Ar ponas Devilforas neturėjo kokiu nors priežasčių jūsų nekesti? Paklausė inspektorius. Jokių, net priešingai, jis man buvo labai palankus. Vadinasi, aš galiu tikėti tomis žiniomis, kurias jis paliko apie jūs arba kurias man praneš. Visiškai. Gerai, laukite. Dantesas puoliai ant kelių, ištiesi rankas į dangų ir ėmė melsti Dievą, kad būtų geras šiam žmogui, kuris nusileido į jo kalėjimą, nelyginant išganytojas, atėjęs išlaisvinti iš pragaro vėlės. Inspektorius išėjo ir durys užsidarė bet viltis, kurią jis atnešė, liko Danteso vienutėje. Ar teiksiteis tuo jau peržiūrėti kalinių bylas, paklausė komendantas, ar dar malonėsite užeiti į požemį pas abatą. Pirmiau baigime apžiūrą, atsakė inspektorius, jei užlipsiu į viršų, galiu pritrūkti drąsaus dar kartą leistis žemyn. O, abatas nepanašus į aną, jo pamišimas linksmas, netoks kaip ano protingumas. Dėl ko jis pamišo? Dėl labai keistos minties jis įsikalė į galvą turys milžiniškus lobius. Pirmaisiais metais siūlė vyriausybei milijoną, kad jį išleistų, antraisiais 2 milijonus, trečiaisiais 3 ir taip toliau. Dabar jau penkeri metai, kai jis kalėjime. Jis prašys pasikalbėti su jumis vienu du ir pasiūlys jums 5 milijonus. Iš tikrųjų įdomu, tar inspektorius. O kuo vardu tas milijonierius? Abatas Farija. Numeris 27 perskaitė inspektorius. Taip, jis čia. Atidarykite, Antuanai. Prižiūrėtojas pakluso ir inspektorius nebesmalsumą suko į pamišelio abato vienutę. Taip visi čia vadino šį kalinį. Vidury kameros, rate, apibrieštame gabalų tinko atlupto nuo sienos, gulėjo žmogus beveik nuogas. Jo drabužiai buvo virtęs karmalais. Jis braižė šiame rate ryškės geometrinės linijas ir savo uždavinį sprendė taip atsidėjęs, kaip Archimedas tuo metu, kai jį nužudė romėnų generolo Marcelo kareivis. Todėl sugirgždėjus durims, jis net nesukrutėjo ir atsikvošėjo tik tada, kai neįprasta deglų šviesa apšvietė dreigną aslą, ant kurios jis dirbo. Tada jis atsigrėčiai ir nustebęs pažiūrėjo į daugybę svečių, nulipusių į jo kamerą. Jis greitai pašoko, čiupo apklautą skurdau savo guolių kojūgalį ir skubiai apsisiautė juo, kad lankytojams būtų netoks baisus. Ko jūs prašote? paklausė inspektorius įprastinę frazę. Ko aš prašau? nustebęs pakartojo klausimą abatas. Nieko neprašau. Jūs manęs nesupratote, toliau kalbėjo inspektorius. Aš esu atsiustas vyriausybės patikrinti kalėjimus ir išklausyti kalinių skundus. Aha, tuomet kas kita, žvaliai sušuko abatas, ir aš tikiuosi, kad mes vienas kitą suprasime. Matote, tyliai tarė komendantas, prasideda taip, kaip jums sakiau. Pone, kalbėjo kalinys, esu abatas Farija, gimęs Romoje, 20 metų buvęs kardinolo Rospiliozio sekretoriumi, mane suėmė pats nežinau už ką 1811 metų pradžioje. Ir nuo to laiko bergžiai reikalauju, kad Italijos ir Prancūzijos vyriausybės mane paleistų. Kodėl Prancūzijos vyriausybė? paklausė komendantas. Todėl, kad mane suėmė Pjombine ir aš maniau, kad Pjombinas, kaip Milanas ir Florencija, pasidarė svarbiausių kurio nors Prancūzijos departamento miestu. Inspektorius ir komendantas šipsaudamiesi susižvalgė. Na, mano mielas, pasakė inspektorius, jūsų žinios apie Italiją nėra naujos jos iš to metų, kai mane suėmė, atsakė abatas Farija. O kadangi tuo laiku jo didenybė imperatorius įsteigė Romos karalystę savo sūnui, kurį jam dovanojo dangus, aš manau, kad ir toliau skindamas pergalės laurus, jis įvykdė Makijavelio ir Čezarys Bordžos svajonę, suvienidamas visą Italiją į vieną nedalomą valstybę. Pone, paprieštaravo inspektorius, Laimiai apvaizda kiek pakeitė grandiozinį planą, kurio matyt esate gana karštas šalininkas. Tai vienintelis būdas paversti Italiją stiprią, nepriklausomą ir laimingą valstybę, paaiškino abatas. Galbūt, atsakė inspektorius, bet aš atėjau čia nenagrinėti su jumis politikos Italijos atžvilgių, o paklausti jūsų, tai ir padariau, ar jūs patenkintas patalpa ir maistu. Maistas čia toks, kaip ir visose kalėjimuose, vadinasi labai blogas, atsakė abatas. O patalpa, kaip matote, drėgna ir kenksminga sveikatai, bet apskritai gana padori požeminiam kalėjimui. Svarbu ne tai, o nepaprastai reikšminga paslaptis, kurią turiu pranešti vyriausybei. Prasideda, tarė komendantas inspektoriui į ausį. Štai kodėl aš labai džiaugiuosi jūs matydamas, toliau kalbėjo abatas. Nors ir sutrukdėte man labai svarbius apskaičiavimus, kurie, jei bus teisingi, gal pakeis visą Newtono sistemą. Ar aš galiu paprašyti jūs pasikalbėti su manim vienu du? Ką aš jums sakiau? Šnipštelėjo komendantas inspektoriui. Jūs gerai pažįstate savo gyventojus, atsakė inspektorius šipsaudamasis. Paskui kreipėsi į abatą. Pone, aš negaliu išpildyti jūsų prašymo. Net ir tokiu atveju Jei būtų kalbama apie tai, kaip suteikti galimybę vyriausybei įsigyti didelius pinigus, sakysim, 5 milijonus. Nuostabu, tarė inspektorius atsigręžęs į komendantą, jūs išpranašavote net sumą. Na, toliau kalbėjo batas pastebėjęs, kad inspektorius nori išeiti. Mes galime šnekėtis ir ne vienu du. Ponas komendantas gali dalyvauti mūsų pokalbėje. Mielasis, pertraukė jį komendantas, dėja mes iš anksto ir atmintinai žinome viską, ką sakysite – Kalbėsite apie savo lobius, taip? Farja pažiūrėjo į šaipūną tokiomis akimis, kuriuose nešališkas stebėtojas tikriausiai būtų pamatęs blaivų protą ir nuoširdumą. Žinoma, atsakė abatas, apie kągi galiu kalbėti, jei ne apie lobius? Ponas inspektoriau, kalbėjo komendantas, tą istoriją aš galiu papasakoti jums neblogiau už abatą. Štai jau penkeri metai, kai aš ją nuolat girdžiu. Tai rodo, ponas komendantė, atsiliepė abatas, jau priklausote prie tų žmonių, apie kuriuos šventraštį pasakyta, kad jie turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi. Brangus ponė, tarė inspektorius, valstybei yra turtinga ir ačiū dievui jūsų pinigų jai nereikia. Pasilaikykite juos tam laikui, kai būsite išleistas iš kalėjimo. Abato akis įsiplėtė, jis nutvėrė inspektoriui už rankus – O jei aš neišeisiu iš kalėjimo, tarė jis, jei mane nepaisydami teisingumo paliks šiame požemyje, jei aš mirsiu čia, niekam neskleidę savo paslapties, vadinasi, tie lobiai tuščiai dings? Ar negeriau, kad jais pasinaudotų valstybė ir aš kartu su ja? Sutinku duoti šešis milijonus. Taip, atiduosiu šešis milijonus ir pasitenkinsiu likusiais, jei man bus gražinta laisvė. Garbiai žodis, tarė inspektorius pusbalsiu, nežinant, kad čia pamišėlis galima būtų pamanyti, jog visa tai tiesa, toks įsitikinimas justi jo žodžiuose. Aš nepamišėlis ir kalbu gryną tiesą, atsakė Farija, kuris turėdamas jautrę klausą, būdinga kaliniams išgirdo viską, ką sakė inspektorius. Lobis, apie kurį kalbu, yra iš tikrųjų ir aš siūlau jums sudaryti su manimi sutartį, pagal kurią nuvesite mane į mano nurodytą vietą. Mūsų akivaizdoje bus atlikti kasinėjimai ir jeigu aš sumelavau, jeigu nieko nebus rasta, jeigu aš pamišelis, kaip sakote, tuomet atveskite mane vėl čia į šį požemį, aš liksiu jame amžinai, jame ir numirsiu, nekvaršindamas galvaus savo prašymais nei jums, nei kam nors kitam. Komendantas nusijuokė. Ar toli nuo čia jūsų lobiai, paklausė jis. Maždaug už šimto mylių, atsakė Farija. Nekvailai sugalvota, tarė komendantas. Jei visi kaliniai imtų sukti galvos administracijai kelionėmis po šimtą mylių ir jei administracija jų paklausytų, kaliniams nebūtų nieko lengviau, kaip pabėgti pasitaikius pirmai patogiai progai, o tokioje ilgoje kelionėje proga tikrai pasitaikytų. Seniai žinomas būdas, pasakė inspektorius, ir ponas Abatas negali net pasigirti pats jį sugalvojęs. Paskui atsigrėžęs į fariją, jis tarė. Aš klausiau, ar jūs gerai maitina? Pone, atsakė abatas, prisiekite Kristaus vardu, kad mane išlaisvinsite, jeigu jums būsiu sakęs tiesą. Ir aš jums nurodysiu vietą, kur lobis užkastas. Ar gerai jūs maitina? pakartojo inspektorius. Jūs, ponė, nieko nerizikuojate ir matote, kad aš neieškau progos pabeigti. Aš liksiu kalėjime, kol bus surastas lobis. Jūs neatsakote į mano klausimą, nekantrai pertraukė jį inspektorius. O jūs į mano prašymą, sušuko abatas. Tad būkite prakeikti, kaip ir visi kiti bepročiai, kurie nenorėjo manimi tikėti. Nenorite mano aukso, pasiliksiu jį savo. Nenorite duoti laisvės, viešpats man ją atsiūs. Eikite, daugiau man nėra ko su jumis kalbėti. Ir abatas nusimedęs nuo pečių apklotą, Pasėjami gabalą tinko, vėl atsisėdo vidury rato ir įsigilino į savo brėžinius bei skaičiavimus. Ką jis ten daro, paklausė inspektorius išeidamas. Skaičiuoja savo lobius, atsakė komendantas. Į šią pašaipą Farija atsakė žvilgsnių kupinų begaliniais panikos. Jie išėjo, sargas užrakino duris. Gal ir iš tikrųjų jis turėjo kokių nors turtų, tarė inspektorius kopdamas laiptais. Arba sapnavo turėjęs, atsakė komendantas ir rytą pabudo išprotėjęs. Tiesa, tarė inspektorius su kišininkui būdingu atviraširdiškumu, jeigu jis tikrai būtų buvęs turtingas, nebūtų patekęs į kalėjimą. Taigi niekas neišklausė abato farijos prašymų. Jis liko kalėjime, o po šio vizito garsas apie linksmą jo pamišimą pasklido dar plačiau. Kaligula ar Neronas, tie didieji lobių ieškotojai svajoja apie neįvykdomus dalykus – nebūtų likę kurti šio nelaimingo žmogaus žodžiams ir būtų davę jam oro, kurio jis prašė, erdvės, kurią taip vertino, ir laisvę, už kurią siūlė tokią aukštą kainą. Bet mūsų laikų valdovai, įsikibę į siaurą tikrovę, nebeturi drąsių užmojų, bijo ausies, kuri klauso jų įsakymų, akies, kuri seka jų veiksmus. Jie jau nebejaučia savo dieviškosios prigimties pranašumo. Jie tik karūnuoti žmonės. Kadaise jie manį esą arba bent vadino save Jupiterio sūnumis ir šiuo tuo buvo panašus į nemirtingą savo tėvą. Netaip lengva patikrinti, kas dedasi už debesų. Šiandien žemės valdovai be aureolės. Kadangi despotiška vyriausybė visada vengia parodyti dienos šviesoje kalėjimo pasiekmes ir kankinimus, kadangi mažai yra pavyzdžių, kad bet kokios inkvizicijos auka galėtų demonstruoti žmonėms savo sutrupintus kaulus ir kraujuojančias žaizdas, tai ir beprotybė, ši opa, kurią pagimdo dvasiniai skančiaus kalėjimo purve, beveik visada tūno ten, kur atsiradusi. O jeigu ir išeina iš ten, tai laidojama kokioj nors niurioj ligoniniai, kur gydytojai bergžiai ieško žmogaus pavidalo ir minties tuose sužalotuose likučiuose, kuriuos pavargė kalėjimo sargai jiems perduoda. Abatas Farija, kalėjime pamišęs, savo paties beprotybės buvo pasmerktas kalėti iki gyvos galvos. O Dantesui duotą žodį inspektorius išlaikė. Grįžęs į komendanto kabinetą jis pareikalavo kalinių dokumentų. Įrašas apie Dantesą skambėjo šitaip. Edmonas Dantesas. Užkietėjęs bonapartistas aktyviai prisidėjo prie uzurpatoriaus grįžimo iš Elbei salaus, laikyti didžiausioje paslaptyje ir griežtoje priežiūroje. Įrašas buvo padarytas kita rašysena ir kitokiu rašalu. Tai rodė, kad jis įrašytas Dantesą jau įkalinus. Kaltinimas buvo toks kategoriškas, kad buvo neįmanoma juo abejoti. Todėl inspektorius apačioj prirašė. Nieko negalima padaryti. Inspektoriaus apsilankimas Dantesą atgaivino. Nuo įkalinimo momento jis buvo užmiršęs skaičiuoti dienas, bet inspektorius pasakė, kokio mėnesio, kokia diena ir Dantesas to neužmiršo. Nuo lubų nukritusių gabalėlių tinko ant sienos jis užrašė. 1816 metų Liepos 30 diena ir nuo tada kasdien dėdavo brūkšnelį, kad daugiau neprarastų laiko nuovokos. Slinko dienų savaitės mėnesiai. Dantesas vis laukė. Iš pradžių iki įsilaisvinimo numatė dvi savaitės. Jeigu inspektorius jo bylos imtųsi netgi tik su pusėtos užuojautos, kurią jis parodė, tai ir tuo atveju dviejų savaičių pakaktų. Kai taus dvi savaitės praslinko, Dantesas guodėsi, kad absurdiška buvo galvoti, jog inspektorius rūpinsis jo likimu, dar nesugrįžęs į Paryžių. O grįž į Paryžių tik baigęs jam pavestą tikrinimą, ir tas tikrinimas gali trukti mėnesį arba du. Todėl vietoj dviejų savaičių jis numatė naują trijų mėnesių terminą. Kai praėjo tie trys mėnesiai, ramino save naujais samprotavimais ir ketino kantriai laukti pusmetį bet praėjo ir tas pusmetis, ir paskaičiavus išaiškėjo, kad jis laukia jau dešimt ir pusę mėnesių. Per tą dešimtį mėnesių jo padėtis niekiek nepasikeitė, jis negavo nei vienos paguodžiančius naujienos. Prižiūrėtojas, kaip ir anksčiau, burnaus nepraverdavo, dantesas liovėsi tikėjęs savo pojūčiais, ėmė galvoti, kad vaizduoti žaismą, palaikyti krovę, ir kad tas angelas ramintojas pasirodęs jo kalėjime buvo nusileidęs pas jį sapno sparnais. Tuo metu buvo pakeistas komendantas. Senasis paskirtas į Hamų tvirtovę. Jis išsivežė nemažai tarnautojų, tarp jų ir Danteso prižiūrėtoje. Atvyko naujas komendantas, jam pasirodė sunku įsidėmėti kalinių pavardės. Jis liepė pateikti tik numerius. Šiame baisiame viešbutyje buvo 50 kambarių – jų gyventojus pradėta vadinti kambarių numeriais. Ir vargšas jaunuolis neteko Edmono vardo ir dante su pavardiais. Pasidarė 34 numeriu. 15 dalis 34 numeris ir 27 numeris Dantisas perėjo visas kančių pakopas, kurias patiria kaliniai užmiršti kalėjime. Jis pradėjo nuo išdidumo, kurį ugdo viltis ir žinojimas, kad esi nekaltas. Paskui ėmė abejoti savo nekaltumu ir tai patvirtino komendanto teoriją apie pamišimą. Pagaliau nukrito nuo savo išdidumo viršūnės ir ėmė maldauti, dar ne dievą už žmonės. Dievas paskutinis prieglobstis. Sielvarto kamuojamas žmogus pirmiausia turėtų kreiptis į Dievą, bet jis daro tai tik tuo met, kai netenka visų vilčių. Dantesas prašė, kad ji perkeltų į kitą požemio kamerą, nors ji būtų dar tamsesnė ir drėgnesnė. Permaina, nors ir į blogą pusę, vis tiek būtų buvusi permaina ir keletui dienų ji būtų išblaškiusi. Jis prašė, kad jam būtų leista pasivaikščioti, prašė oro, knygų, instrumentų. Jam nieko nedavė, bet jis vėl ir vėl prašė – Jis įprato kalbėti su savo prižiūrėtoju, nors naujasis, jeigu tai manoma, buvo dar nebylesnis už senai. Tačiau kalbėti su žmogumi, nors ir nebiliu, buvo malonu. Dantesas kalbėjo norėdamas girdėti savo paties balsą. Jis bandydavo kalbėti pats vienas, bet tada jam pasidarydavo baisu. Laisvės dienomis Danteso vaizduotį dažnai pieždavo jam šiurpės kalėjimo kameras, kur valkatus plėšikai ir žmogžudžiai apimti begėdiško linksmumo švenčia baisiaus draugystės šventę ir kelia laukinės orgijas. Dabar jam būtų tikras džiaugsmas pakliūti į vieną tokių lindynių. Jis bent matytų kitus veidus, ne tik tą visuomet abejingą bežadį prižiūrėtoje. Jis gailėjusi nesas katurgininkas su gėdingu drabužiu, su grandinėmis ant kojų, su įdagu petyje. Katurgininkai bent gyvena tarp draugų, panašių į save, kvepuoja orų, mato dangų. Katurgininkai laimės kūdikiai. Jis ėmė maldauti prižiūrėtoje, kad duotų jam draugą, nors ir kažin koks jis būtų, nors ir pamišelis abatas, apie kurį buvo girdėjęs. Po išoriniu prižiūrėtojo griežtumu, kad ir pačiu širkščiausiu visada slypi truputis žmoniškumu. Danteso prižiūrėtojas, nors ir neparodydavo, Širdies gilumoje dažnai gailėdavo vargšų jaunuolių kenčiančių vienutėje tokias baises kančias. Jis pranešė komendantui 34 numerio prašymą, bet komendantas, kurio atsargumas nebūtų padaręs gėdos jokiam politiniam veikėjui, sumetė, jog Dantesas nori sukurstyti kalinius, įsigyti draugą, su kuriuo galėtų pabėgti, todėl prašymą atmetė.